to, sabdaning noto kang ngandika yes tunggro jagat malik raja diwakuta dai mangkita pepunden kula paman patih prohasto sampun ngantos ndadosaken kejeting penggalih penjeringanipun paman kula timbali macing wonten pisuanan kula tampi miwah tangan kekali pengendikanipun anak Prabu ingin rumentah dateng pun bobo sak diri pun ingin bobo nampi dawu wonten jawi nggak dari raus kumarasan kulungi beratakan pindu nyendal kampuh wontening sampiran saubrak datan kakaliku langing sarang nampi dawu timbalan dalem anak prabu ketingal toto dan permerasing manak kaki siniram tirto wai suwindu kejawi saking menikau keparang lo ngaturakan pabuk tim dikunjuk wonten sahantap ting podo anak prabu aduh ulo tampi miwasangan kekali ngedikali pun paman senat dan toto lahir penjeningan pun bukti ngabukti dateng kulo Lagi menggaing batos ku langgep pusakan ipun inge putro lajeng katantang wonten putra ing weni kasampurakan widangan dumawah pangkon dados no kekiapan kulo ura kapono dumateng toto rayuning jiwanggani puning putra dasar kulo dari kepalang kapal yuk gak terlegas paman ngisto agen dawu di bigonondo ulun-ulun wonten paring pengindiko kanting romo ura gugup rasaning pamikir aduh tak cerak tak tak meraketaki maju nungar saning sun kula tampi miwah tangan kekalih pengendika dalem kanjing rama ing sampun rumentak mateng putra dalem saking gugup rasa manah kang putra katimbalan mating keparingaturaken pabetim dikunjuk wonten sandhaping podya tak trimo pangis tuku tampan loro kacang sang putra weni ndadosno dadi maksih kagar manipun kanjing rama kejaba sangka iku sawise jeneng sira maju ingkang perlu wong atuamu kepingin bakal mangerti pawartane para putra-putra ing praja ngalengka medune para sentana twin purwadya bolo apa sekirane ana ingkang nglirwakake dawuh nganti wani bladak milang sipat ngerang kampuh jinggo mergo ora cocok marang tata galing pemerintahan praja ngalengka apa katon padha sumiyut luwih maju tinimbang taun-taun ingkang wis kapengker menawi ngetipun ingkang putra dasatlus daya para nara praja mboten wonten ing nglirwaken dawuh timbalan dalem. Ketingal sayek sak eko presum kemonten ngabdian turut dalam kancing diwaji Langkung macing terimbang warso yang sampun kapengker kabukti Kacah poro kawul yang samyo ngaturakan bulu bekti Mila gelondong pengar-ngar <laughs> Bagus Kena tak percaya lan ingkulora bakal tumpang Sup pangaturing pemerintahan besok nek ana surute wong atuwamu jeneng sira kang wajib ingsun wisuda jeneng rata marang praja ngaleng putri kecoba sangko iku mulata wektu iki kabeh para kadangmu lan munggahe eyangmu paman Purasto tak aturi lenggah ing singgil dinaturata sepisan ngrembug bab tata tentrem negara ing pindune ngenani bab ibumu nggih jajeng ngertian waro sinto. Ingang sejati ini wis rada sakmen para suwi. Ono negoro ngalengkong di rojo wiwit jaman semono sinto aji kemantenan nyar karo regowo saenggo saiki regowo bisa dadi ratu jejuluke Prabu Rama kira-kira wis ana pirang candra nggih kirang mboten badhe kathah sampun meh wonten setunggal warso langkung wis gedhi. Nah, sakjerone aku nyengker ibumu kuwi dadi pangertimu. Aja meneh kok wawancara. Ngrembug bab tata tentreming negara lan ngrembug bab tata rahayuning kedaton. Kuwi babar pisan ora tau. Iki kuwi jenenge wis wawancara adek lingguh jejer wae ora tau angger tak jejeri nyingkur angger tak jejeri nyingkur lha opo wong bebojoan kok bendina mung disandingi gelungan wae ingeng mongko dheweke ingeng di ame-ame ingkang didami-dami kejaba munggone bakal bali ana negara Pontowati. Luwih-luwih saben aku nyiptake senopati ingkang kudune tak kon mateni Prabu Rama. Awit miturut saka dasar ing pamikirku, ibumu tresno lair batin karo aku yen Prabu Rama tumeka pati. Sabri-sabri senopati maju bali dadi kabar. Selatan bisa balik tekan ngarep anakku wis ora ndi nyowo. Iki kepiye apa kelakon aku dhewe ing kemandang luke dule Prabu Rama. Tong Leng ram yang kang liyo liwan tondro katawengan your bunning a room. maya mas romo ngendiko mekaten rasing manak kulo kados sinendal maya dene kanjeng romo menis tunggal nalindro kepingin badhe para krama kewara mboten saged kalaksanan tansah dipun ewani kan ibu Retyan Warasinta Woi, kepareng munjuk atur, ngir. Kadis pun paman. Menikah itu pun mitru saking gambaran Pemberdian sinto pancen boten gadah dasar Trisno kaya anak Prabu. Ingin mongko saben-saben penjeningan ngajeng-ngajeng Senopati wangsul dados kabar. Meniko kinaryo tulodo pilih baju dipun jongkok kados menopo. Prabu Romo boten badi kelampas sakit sirno margulayu. Meniko pami saking pemanggi kulo dipun dar. sinto Pertian Wurosinto kulatri ngunduraken kemawon. penjeringan kula triasrah kelepatan. Sepisan menika menyan dados kadangipun Prabu Rama kaping kalih mboten ketinggal sangat awonipun anak Prabu Rawono. Jalaran ratu menika patuladanipun para kawula. Penjeringanipun narindro Binetoro kirang menopo jajanipun kirang menopo kadik dayanipun ing atasipun ratu binetara pala krama kemon ngrebat garwanipun sanes dipun ngibaratake ngrisak pagerayu bedol turus iju. menika mangki temah badhe dados patuladan ing boten sae milu prayoginipun retyan cinta kula aturi ngunduraken panjenengan asrah kelepatan ingin kula jagi awonipun asma dalem anak prabu sampai kula pikir-pikir buta goblok mboten ping bodho can goblok kula menika tresno kalih Tian Purasinta upami kula mboten tresno kalih Sinta mboten kelampah kula tumindak ngaten menika awonipun anggen panjenengan ngerbat garwanipun sanes lah yen panjenengan badhe mireng ratu menika yen bisa ngrebut bojone liyan ning ratu sing ampuh protasi preso yen kira pitados latri pundut preso lari-lari menyo to menyo lari-lari menyo tentu dipun kabaraken yen wong sing ampuh dolan bisa ngrebut bojone liyan dene bab tumindak ngatem menika paman Prasa bantu syukur mboten bantu mboten dados menapa. Kepepete penjahe ora saku dadi pate, kula iso gawe pate malih. Yen ngaten nyumangga agen. Sampeyan iku buta wis tuwa lho bodhone ora jamak. Iki dipun anggap bodho nyumanggaken nanging kula menika jer sak dangunipun mboten nate ngucap rasane garwanipun sanes dicekap namung keng ibu Nyai Patih senajan sampun cacat sukunipun putung tetep kula tresnani niku ora perlu penjam mikirake bab Rebyan Wursinto dari penjam kula dawi kedah temandang inggi mangkito kanjeng romo kepiye Bikin untuk salebetipun Rama Imbal Wetana kalian penyakuni yang Fatih Prasto. Estunipun kula badhe ngaturaken tamu ingkang nembe sowan. Ana tamu sing ngendi? Apa dutan saka ngaleng apa Pontowati bakal lempuh perangan ana ngalengko? Sanes. lari saking dasaring samudra menawi pengakelipun Raden Bubis Mukasura. menika badhe ngawuh sudarmu dalaran miturut saking jarwanipun Yai Bubis Mukasura menika putranipun Kanjeng Rama anakku inggih aku kira tau duwe bojo mayeng-mayeng ora tau kuwi ming wong aku aku bisa kelakon ih pengakenipun ngaten aja nganti kelayatan dajuke mrene mirang-mirangke mirang wong ngendi tau dosa muka nelesep-nelesep ke buju ora tau kok dadi ngaku yen anak anak saka ngendi keparang kula lajeng ngasingaken dateng kadang kula Dimas Bubis wis aja lho mriki yai kula nuwun wonten paring dawuh keparang dalem kanjeng rumut Dimas balan Maju Samun ngantos paling kula tarik keparang kula nderek suwan wonten ngersa dalem kanjeng diwaji prayuga yai mendak alon sang loropati kata kapeng prawan jowo pun kancing diwaji kados mboten kirang tunggal mlopo kula kepareng aturaken pabekti men ngerso dalem kanjeng romo iya tak trimo kula jogrung aku romo dhisik karo aku opo bener ature putraku begono ndo menawa jeneng sira iku atmat jaring suci aku ora rumangsa duwe putra sing ana dasare samudra kowe putrane sapa menawi ibu menika Dewi Ganggawati. Lah saya kuwi putrani Dewi Ganggawati, aku durung tau jawab karo sing jenenge Ganggawati. Menawi miturut pambukanipun Rama pancen boten jawab kalian Kanjeng Ibu. Mirang-mirangke. Ana wong ora jawab kok dadi iso peputra ku yo nalarmu kok. cocok karo wawancara sejarahipun Rama pinanggihan ibu menika miturut ngendikanipun yang Baruno menika rikala jaman Rama Mujung Dewi Sri Widowati saking kayangan menika leres menapa lepat bilih rikala semanten Rama gandrung kayang Sri Widowati yo bener panjenengan nyapa lan Rama saestu bujung saking kayangan dumugi mertha padha menapa. Iya pancen bener. Menika mitos saking ngendikanipun yang mekaten. Salebetipun Dewi Sri Widawati menika kabujung kalian Kanjeng Rama. Tansah angiwani lan nyatanipun boten badhe miderek dipun rasuk dados jatuh kramanipun Rama. Saenggo kepelajar saking kayangan dumugi mertha iya mongko mitur saking sumpai pun kanji romo terima sirno margulayu yen boten dipun ladosi kan sriwidowati ya wis terus no kok so anak-anak kowe iki mau piye sedara saking kayu pun kanji romo Dewi Sri Widowati manding wonten sila Rama mondong sila. Manding wonten mandira Rama mondong mandira. menika sipatipun kawontran ingkang pejah. Kepelajaripun Dewi Sri Widawati manungsa dumateng satu kewan kemon Rama iki kepeksa mondong satu kewan. Iki kalebet manjing wonten maiso, manjing wonten lembu, sedaya ingkang dipun pondong Rama menika peputro. Tegesipun peputro antaipun Rama kalian Ih, Dewi Lembu lan Maisa meneh wae. Kuwi sing ngomong iki mbahmu ya kuwi. Ora urus. Lajeng Dewi Sri Widowati keplajar, ngantos wonten kewan ingkang alit-alit nyimanjalmu wonten trenggiling nyi wonten ing andapan wonten ing sardulo sedaya menika peputra nanging mampi sekadar manipun jawata nampi kamukten sedaya ingkang putra saking Maisa saking jumeneng Rata sedhiripun Prabu Maisa Sura ingkang saking Lembu ingkang dados patih ingkang nami Lembu Sura lajeng Dewi Sri Widawati manjing wonten ing Samudra Laya manungsa dumateng Kanjeng Ibu ibu menika wujudipun anggang-anggang lajeng Romo kepeksa mondong anggang-anggang saenggo anggang-anggang gerbini micilaken dhateng ingkang putra dasa. Wis wis wis wis wis. Wis wisen-wisen ke wis aja tok terus-teruske. Saru krungu akeh. Mengko banjur banjur ditiru karo para buta-buta kae mengko ndak nganti padha ngisin-isin kawaku saya buta sing tok ngau kethu kuning ya. Ayo nek riwayat kaya ngono saya ora genah. Biyen mekaten Rama sak menika sampun kersa ngaken putra kalian ingkang putra dasar aku gelem ngaku anak karo pun ana tetukon kang abot apa kuwi saku minangkan. Lajeng mundi kersa menapa kersanipun Rama kula sagah badhe minangkan. Kowe tak aku anak lanang tak dedirke karo kakangmu Begono layan kuwi iso minangkani peluunku iso ngladekke sirahe Prabu Rama karo Lesmana mulai pancen Rama sampun mekaten kersanipun inggih putra saga kula aja gerum matur saguh lriye sing kok nggo dasar digdaya apa Prabu Rama kuwi ambakno wong eming mengkas mengkis cilik tur pundake diting diloro napas nanging rek gelem temandang alus ngungkuli banyu agal ngungkuli gunung kok dadi matur sagu sing tok mudhasar kekuatan opo kula menika sampun dipun paringi pusaka kalian Kanjeng Rama ingin dipun sebataken pusaka topeng perunggu menawi menika sampun kula anggi wonten mukanipun ingkang putra kinarya mandeng menapa kewen tentu lebur papan tamto dadi saged dados dahono kula kinten menika mangki yen rama sampun pitados kalian kula negari mati, badhe dados segoro geni ake umuk tok durung ana nyatane aku percaya karo paringane mbamu lek pancen aku wis ngrasakake menawi Rama badhe nyobi lajeng papanipun wonten pundi monggo kula derek. Wis rasanan ndi? Jajal aku saiki obongen. Wonten palenggan aku. Ya wis ora dadi apa, ora gampal ben. Yen ngantos Rama alit sakit ageng sedo aku ora iso mati duwe aji Pontosolo. Yen kersanipun Rama katen keparing ingkang putra ginaken pusaka wasiat topeng kuya tak lilani. namung kengabdi mbar-mbar menika kagawan supados kesar rumiyin mangke midak dados kurban Oke. Okay. Yumarto? Lo. Karo Yudogo? Lo. Karo Yudujit? Lo. Kowe do semingkir dhisik atak nggo jajal tupai. Lah nganti ora karo-karoan yo. Ya Yudogo yo padha ya. Wis, wis. Nganti dadi korban ora karu karuan Tinggal kalungos bojoku mana korban ya kene-kene nganu dicuci ya ya kowe mono mati kok era anak-anak lah susu ding ronang dono magawi kang matiru mangkono. Kota Poraden Bukit Mukosuro ing ngriku marang Kang Rama Prabu Rawono anginaken pusaka paring rupeng yang kangaran topeng. Sawunya topeng dinagem marang Raden Bubis Mukasura mandeng ingkang Rama Nata ngalengkon diraja. Loyan ayuh Baskara marangaken sangka dayaning topeng saenggo wong agung ngalengkon diraja bisa murup dadi geni. Amarga sangka pinunjuling ratu puncak sangka ing palenggan ing riku kalis ing sedaya Prabu Rawana dampar ngalengkuh lebur papan papan podati dadi Karangabang lebur ngalengkuh nganti kesuwen gampar pun tak iki mengkuri romo kinten-kinten sampun pitados menapa dere wis aku wis percaya wis saiki geni kuwi larutan larutan nek nganti ku mlebu gedaton ora karu-karuan menawi romo sampun pitados kepareng badhe kula radut pun tupeng wut ora radut saiki ing istana dawuh kang puspitorum katiyuping samirana ing pungas kandaling setar gadung Allah tesih ketingalipun ragi kagungan penggalih adri wedi-wedi ya pola mawa tak lingguwi jari lebur papan tanpa dadi dampar kentono ngalang kondirojo bikono tri yen mekaten romo sampun pitados dumateng kasektenipun kadang di dimas bubis yuk singgir bubis muka suruh kulo kanjing romo wiwit iki jeneng sira tak percaya lumawat ing praja ngalengkon diraja yen pancen balimu saka Pancawati bisa ngaturake cilik Rama tumeka ing loro gedhe nganti wis tumeka ing pati syukur nek pancen bisa tok gawa dadi bandar kowe bakal tangkat dadi pangeran pati lenggah karo kadang werdo si Begono ndo tak lenggahake ana ing loring pasar gedhe tak adepi bar kamlan barung sinangu kang wisuda dadi pangarsaning para kadang sentono ngalengkondirojo kosok baline yen nganti cabar lakumu bali ora oleh gawe aku mau ngaku anak karo kowe mangesti daya ning katon wisang tribawono engkang ingkang putra dasat mboten perlu ngentosi gantos dinten kepareng mboten kepareng bidal dinten niku daya-daya ngerai saged ngleksanani menapa ing dados pamundhutipun Rama ya aku mung nyangoni slamet muga-muga tansah jinangku marang dewa kang andhum para kang mas dikono ndo kula nyuwun pamit iya dimas bubi sing praitung ati-ati eyang pratok kula paring ngono pangestu amri saged tata tentrem lampah lan angsal damel kayamat kula tansah nderek memuji mugi-mugi tansah pinaring ngono tuntunan ingkang minulya kasinggihan pengendikan kuliah yang berhasil. Thank